Érdekérvényesítés. Lakossági akaratok. Társadalmi nyomás. Közösségi akciók. Demokrácia most a civil rádióban, az FM 98-on. Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Két vendégem van ma itt, Sinai Samira, interkulturális közvetítő, akivel hát egy néhány hónappal ezelőtt már találkoztunk, és Méri Afganisztánból, aki menekült és mene, menekülteket segít fordítóként, és Szamira, te is a menekültekkel dolgozol. És mi azzal váltunk el néhány hónappal ezelőtt, hogy, hogy, hogy kértem, hogy hozzá valakit, aki, aki úgy tud mond, el tudja mondani azt, hogy ő hogy látja, hogy mit érez, mit élt át. Egész egyszerűen csak, hogy egy ablakot tudjunk nyitni arra a világra, amit, amit tulajdonképpen mi nem ismerünk, hanem hát a sajtóból alapvetően inkább manipulált forrásokon keresztül tudunk csak megismerni. Ugye akik, akik dolgoznak menekülteken, nyilván azoknak megvan a személyes benyomásuk, de ez ugye az első kérdésem, hogy ha ilyen közegben van az ember, akkor nem látja túl drámaian, vagy túl sötéten a dolgot, sötétebben, hisz minden nap tragikus esetekkel találkozik. Tud-e mm. egy távolságot tartani? Először is köszöntöm a kedves hallgatókat. Úgyhogy ez ügyben én is állandóan kérdezem magamtól, hogy lehet-e bizonyos távolságot tartani, vagy sem, meg hogy én mennyire bírok ezt megtenni igazából mégis emberekkel dolgozunk, és ez nem egy olyasmi, amit én most mondjuk előre nagyon megtanultam, és azt is látom, hogy nincsenek is olyanok, akik nagyon tudnak, hogy ezzel a helyzettel hogy kell, hogy bánjanak. Persze, hogy vannak, akik szakemberek ebben, és hogy tanulok tőlük is, de azt mondom, hogy hát olyan sok esetet lát az ember, hogy problémás, és van, amikor tudunk egy kicsit segíteni, van, amikor nem, de nem mondom, hogy minden nap úgy megyek haza, hogy teljesen vidáman és gond nélkül, hanem van, amikor hazaviszem a problémákat, és mondhatom, hogy ez kb. állandó, de ezt vállaltam, és ezt mm. szerintem ez egy emberi dolog. Úgyhogy uh-huh. nem hiszem, hogy ez egy munka, ami becsukom az ajtót, és kimegyek, és visszamegyek, hanem ezt így hivatásként látom, és a hivatásomat nem tudom ajtón kívül hagyni. <laughs> Méri Afganisztánból jött, és ti Perzsáról fogtok beszélni. Kicsit beszél magyarul, de az nem annyira, hogy, hogy ö, ö, folyamatosan ö, ez kellemes legyen neki erről beszélnie tulajdonképpen az első kérdésem, hogy miért Mérinek hívják, és miért nem valami másnak, tehát miért, miért nincs egy olyan neve, ami ugye itt, amikor mi találkoztunk, azt mondtad, hogy Mirály. Uh -huh. De megállapítunk, hogy Méri, mert hogy ez van a útlevelében is. A Mirályt azt hiszem, hogy én lehet, hogy rosszul mondtam, mert hogy Méri, csak uh mhm. -huh. szerintem meg is értette, hogy mit kérdeztél, hogy miért méri. Motvázsos, hogy motvázsos, hogy szóval kicserem Méri eszmete. Uh -huh. Uh -huh. Uh, de van aztán در قلم نخست تشکر از دعوتتان به خاطر مصاحبه اوچ کسنی azt, hogy egyáltalán ما itt و és akkor و در قدم بعدی راجع به سوال شما باید گفت در افغانستان معمول است ماری، مریم، ماریا عین معنا آره را داره که از مریم مقدس گرفته شده Úgyhogy مادر عیسی Azt szeretném افغانستان با olyan név, hogy le, használják a Meri, Mari, Maria, és, Máriám. A, má, és Máriám, uh mhm. -huh. igen, és a Máriától van ez a név, Szent Máriától. Tehát ez nem egy amerikanizmus ebben az esetben, nem ez egy, ez egy szokásos dolog. Yani indávrőjék, ez mi amerikai sodéniszt, és ingyecs, ez Már Mámule. lesz. igen, <laughs> igen, van. ez egy igen, normális dolog. Milyen környezetből jöttél, és egyáltalán miért kellett eljönni? Uh -huh. از چه محیطی اومدی و اصلا به خاطر چی باید می اومدی؟ من متولد کابل هستم در افغانستان در مرکز افغانستان که کابل است متولد کابل هستم در کابل بزرگ شدیم تحصیل کردم و پنزه حقوق تمام کردم بعدش در ابتدا سارنوال بودم بعدش قاضی و بعدش وکیل مدافع و این شرایط باعث شد که ماجرت کنم E, igazából ő Kabulban született, Kabulban nőtt fel, úgyhogy a, a Afganisztán központ Fővárosa. fővárosában, és ott járt egyetemre, jogász lett, és ott dolgozott bíróként, e, először ügyvédként, bíróként, és lehet, hogy pont ezek miatt kellett elhagyni majd az országot később. Uh-huh. És te még két évvel ezelőtt jöttél, tehát nem ezzel a mostani áramlattal, ami egy másfél éve mióta van ez a nagy áramlás. Ugyanazon az útvonalon kellett jönni, vagy pedig akkor még könnyebb volt, vagy tudom, akár repülővel lehetett jönni? در واقع تو با این موج عظیمی که وجود داشت نیومدی یعنی یه سال و نیم دو سال پیش که اومدی در واقع راحت شاید ساده تر بوده نمیدونم که آیا تو با راحت راحت تری اومدی مثلا با هواپیما اومدی یا اینکه از چه طریقی اومدی همون راهی رو اومدی که بقیه راه که همه میان یعنی رای مشابه هست دیگه رای نداره ولی من وقت حرکت کردم از کابل نخست پاکستان رفتم چون در اون موقع ایجاب میکرد باید پاکستان برم بعدش از طریق پاکستان با هواپیما ترکیه آمدم و از ترکیه با تاکسی قطار کشتی بود تا اینجا E, igazából mindenkinek nehéz volt, meg ilyen hasonló fajta ki, e, utat tett e, maga mögé, úgyhogy ő neki akkoriban úgy volt, hogy először Pakisztánban kellett menni, onnan Pakisztánból e, repülővel elment Törökországban, és akkor majd Törökországból tovább taxival, gyalog, ezzel, hmm. azzal, hmm. Kozsarev szép szép. Úgyhogy, úgy, hogy mhm. ilyen mhm. lépésről mhm. lépésre Uh-huh. Ja, de... Volt, amikor uh, gyalog. És amikor neki indult, hát mondjuk finoman nem mondta, hogy mi volt az igazi ok. Uh -huh. Az, hogy jogász vagy bíró valaki, akkor, akkor valami mellett kiállt, amit, amit nem vettek jó néven. تو در واقع یکم خیلی تو نگفتی دقیقا که به چه دلیلی آمدی آیا پس تو به عنوان یک وکیل یا وکیل مدافع و یا به عنوان یک قاضی شاید یه اعتقادی داشتی که پاش وایستاده بودی و به این دلیل میبایست میامدی یا یعنی اینکه مخالف شرایط موقع بود شرایط افغانستان که به همه به همه افغان نامناسب است شرایط جنگ است هیچ کس امنیت نداره در افغانستان ولو که قاضی باشه و یا یک دست فروش Az, hogy Afganisztán helyzete mindenkinek nehéz, e, igazából ez egy, e, hogy is mondják, egy nehéz szituáció mindenkinek, és a, nem, attól függetlenül, hogy ő egy bíró, vagy egy mondjuk boltban dolgozó valaki. ولی من شخصا چون وکیل مدافع بودم تقریبا ده سال تجربه کاری در مسلک خود داشتم به حساب وکیل مدافع قاضی و سارنوال اینان کیس های زیاد پیش می بود و معمولا کیس های که من پیش می بردم در وکالتم به حساب سیاسی بودن یعنی از طالبا بیشتر بود کسی ازیرت که خود hogy jogászként دوگستم اینکه politikai ügyekkel foglalkoztam, és többen is voltak, akik talib, úgy, hogy talibok voltak az ügyfeleim, vagy akik hozzám fordultak. برای من به تفاوت بود من وظیفه بود باید دفاع بکنم از مکلینم هر کس باشه طالب باشه و یا هر کس هر جرم که داشته باشه ولی مطابق به قانون اما طالبا توقعشان چیز دیگه بود یعنی میخواستن غیر قانونی با اونا باید کمک کنم هم کارا کنم یعنی با اونا باید وابسته شدم Igazából ő neki um, jogászként kellett, hogy mellette álljon az ügyfél, vagy nem tudom, hogy hogy mondják mellett, de ő azt mondta, de a, hogy is mondják, a, a, a nem keretek, hanem a jogszabályok keretében, de az volt, hogy igazából a talibok azt akarták, hogy ő ne, ne a jogszabályok keretét uh-huh. tartsa be, hanem azt, amit ők akartak. Uh-huh. به می خاطر وقتی با اونا موافقت نکردم خودتان میفهمین که اونا خوش نداره وقتی که جواب رد بشنون پس تهدیدشان شروع شد تنها تهدیدش در مقابل شخص خودم نبود تهدیدشان در قسمت فامیل خانواده قاربم بود که بر من خیلی مهم بود که من نمیخواستم اونا را از دست بودم. ایشان میکرو الان ellen úgy volt, hogy elkezdtek őt fenyegetni, és nem az, hogy csak őt fenyegettek, hanem az egész családját fenyegettek, és ő nem akarta, hogy a családjának mhm. problémát okozzon. Uh-huh. Ez, a, ez a dolog. Ez valami olyasmi, ezt csak neked mondom, mert te magyar történelmet uh-huh. egy kicsit járatosabb vagy, hogy ez ugye, mint a 50-es években a koncepciós uh-huh. ügyek, meg, meg talán később is, amikor, amikor valakit felülről mondják meg, hogy hogy mi a jog, nem pedig az, ami a, a törvény szerint mm-hmm. van. Hát ezt megpróbálom ugye magam mm. módján is fölfogni, hogy megérteni. Mm. A család döbb az ember visszagondol, hogy, hogy ilyen esetek mm. milyen konfliktussal járnak, és hányan elhagyták ezért Magyarországot. Tehát akkor tulajdonképpen azért az igazság, hogy ő egy nagyon, hogy mondjam, egy, egy jó világot tehát egy, egy, hogy mondjam, ha jó világ lenne Afganisztánban, akkor neki egy, egy nagy karriert hagyott ott tulajdonképpen. Tehát egy elég nagy veszteség -huh. Mhm. اینکه اگر که دنیای بهتری بود الان شرایط بهتری در افغانستان بود قطعا تو با اینکه ترک کشور خودتو کردی در واقع ترک یه پوزیشن و یه موقعیت خیلی بزرگی رو در واقع ترک کردی اومدی یعنی در حالا حالا شکست اسمشو نمیذاریم ولی به هر حال از نظر کاری درسته آره. میگم میگم <laughs> عزیز دیگه که نهایت مجبوریتم بود که من همه چیز تر گفتم من واقعا وظیفه ما دوست داشتم یه یک خواب رویایم بود که باید ادامه میدادم ده سال مبارزه کردم با تهدیدشان با توهین و لط و کوب و هر چیشان ولی موقعی رسید که اونا میخواستن مثلا از اعضای خانواده و فامیل مثلا اختطاف بکنن و یا به قتل برسانن تا مرا مجبور بسازن با اونا کمک کنم این مسئله باعث شد که باید ترک بگویم خانه و وظیفه و همه وگرنه وظیفه خوابم بود نمیتونستم رو رها کنم Igazából ez volt az álom uh, szakmája, és mm. ő ezt elérte, és nehéz, nehezen is. És tíz évig is uh, megpróbálta uh, hogy küzdeni ezzel a, a nehézségekkel, de amikor már tényleg az lett, hogy féltett a családját, az, hogy meggyilkolják, vagy bármi e, problémát okoznak, akkor már rájött, hogy akkor nem tud más csinálni, mint elhagyni az országát. Egyedül jöttem? تنهایی اومدی؟ Igen. Volt családja? خانواده داشتی؟ آره خانواده داشتم ولی خودم برگشتم خانوادم تو پاکستان ماند اصلا نمیخواستم که اونا بشناسن خانواده ما که از طریق خانواده باز مرا مجبور میساختن باید به خواسته هایشان عمل کنم یعنی خانواده با خانواده رفتیم پاکستان, پاکستان و از پاکستان برامدم که اونا فراموش کنن یعنی فکر کردن که اصلا ما دیگه مردیم چون خیلی به شکل فجیه مرا لطو کرده بودن قبل از یک پاکستان برم لطو کوب منظورت چیه؟ خب بایکوت کرد آها یعنی تهدید کردن یعنی کوب یعنی پاهام از یک کتک زدن آره Bocsánat, hogy úgy van, hogy igazából azt, از az egész családjával eljött a neki ugye családjáról, az anyukáj, madáról például, hogy arra fékik, mikor annyit Um, úgyhogy ő velük jött, és akkor ő tovább jött, a uh-huh. Mhm. család ott mort, uh, maradt Pakisztánban, de azt mondja, hogy mielőtt eljött egyáltalán Pakisztánban, őt nagyon uh, szétverték igazából, és úgy jött el. Amíg Afganisztánban? Tuya Afganisztán ki Budi Idával Kotály Kedzádán. Igen. Mhm. Erről tudod egy picit többet mondani? De elmondani, mit tudnék, nem is Hopp. تقریبا من دو ست کیس از طالبا داشتم که یعنی پروسسش جریان داشت که در محاکم کوتاه بگو که من بتونم az, hogy volt neki 200, hogy is mondják, ügye a talibokról, úgyhogy talib ügy, amit intézni kész, amit intéznie kellett. پروسیجرش در دست ما بود که یعنی برای دفاع در محاکم سه محکمه را اصلا من میتونستم دفاع بکنم برشان ولی موقع رسید که یک گروپ خیلی خطرناک خطرناکشون یعنی سران یا رهبران طالب که موقع جنگ دستگیر شدن با نیروهای دولتی از طرف نیروهای دولتی دستگیر شدن و اینا محکوم به اعدام شدن Volt egy időszak, amikor egy sok طالب aki kormánytól elettek, meg, megfogták őket igazából, és börtönben rakták, és őket majd akartak kivégezni, azokat mhm. پس تا جایی که قانون وکیل مدافع اجازه میته یعنی خود ما از لحاظ قانون پیش رفتم بر دفاع از اون آدم ولی اونا میخواستن غیر قانونی باید کمک کنم یعنی به هر شکل که میشه باید اینا آزاد شون و یا ادام نشن یعنی برشان باید کمک شود ولی غیر ممکن بود És a, hogy nekem a, a, a törvények megengedték, én azt addig tudtam csak előre menni, és nem azon felül, és hogy igazából az volt az elvárás tőlük, hogy akkor azon felül bíró, bíráljon a dolgokat, az, hogy, hogy ne menjenek börtönbe, vagy ne legyenek kivégezve, uh-huh. és ő ezt nem tudta volna megtenni. Uh-huh. پس اونا پیشنهادهای زیاده برم کردن چی از لحاظ پولی و خانه و سرمایه و همه چیز که هر خواسته تست ما برآورده میکنیم ولی خواسته که ما داریم تو مثلا برآورده بساز که یا دوسیه هایشان بکش از محکمه و یا یک رای حل باید پیدا کنی کنه یعنی یا قانونی برات بگیرن از محکم از زندان خارج شون و یا رای فرارشان مساعد Bármit ajánlottak neki sok mindent, hogy miket tudnának neki adni azért, hogy ő ezeket a úgy döntsön, ahogy, ahogy ő nekik jó lett volna, de hát ő igazából nem, nem akart ilyenbe vele menni. És akkor történt, hogy megverték? وقت این موقع شد که تو رو کتکت زدن آره وقتی که من قبول نکردم چندین بار ورقای تهدید برم روان کردن خب بازم دیدن که نمیشه با موتر مثلا حادثه ترافیک کردم یک بغلم زخمی شده بود ولی بازم دیدن که نمیشه تسلیمشان نشدم بالاخره خیلی وحشتناک لطکوبم کوبم تو خیابان تو خیابان مثلا هفت شب بود که من کم ناختر از دفتر آمدم اکثرا کارم زیاد بود در کوچه تاریک شده بود و افغانستان میفهمین که کوچه ها خلوت و تاریک است این روشنی نیست اونا خیلی به شکل فجی لطکوبم کردن که یعنی اصلا دم نداشتم باید استاد می شدم و یا در روزم تو شبخانه بستر بودم Az, hogy uh, küldtek előtte neki több ilyen levelet, hogy uh, fenyegetés, uh, fenyegető leveleket, de hát nem volt, ő nem reagált rájuk, és akkor egyszer-kétszer az utcán úgy nagyon-nagyon, és este fele, amikor um, és kevesen voltak az utcán, akkor megfogták, és nagyon-nagyon rosszul um, megverték. Uh-huh. Elnézést, hogy mhm. ilyet kérdek, mert láthatom, hogy nem ö, igazán szívesen beszél róla, de úgy érzem, hogy valahogy nekünk kell tudnunk erről, tehát hogy, mhm. hogy, hogy egyáltalán meg lehessen érteni, hogy miért jön el valaki olyan távolról, hisz hisz a, a, az általános, hogy mondjam, a nézet az, hogy aki, aki, aki menekülő, az azért jön, mert a jobb életre vágyik, és hogy ez mennyire hát persze ez is nyilván jobb élet, hogy megverjék az ember, de itt nem erről, abszolút nem erről van szó. میگه میدونم که این سوالی که کلا میکنم شاید برات ناراحته و سخته که جواب بدی ولی اصلا کلا این سوالو میپرسن به خاطر اینکه خب خیلی ها نمیدونن که مثلا کسانی که از اونور میان در واقع با چه هدفی میان چون بیشتر فکر میکنن آره همه میان اینجا که مثلا زندگی بهتر آره. داشته باشن خب طبیعیه که البته ممکنه یادم مثل تو هم اومده اینجا که خب زندگی بهتری داشته باشه چون که مورد تهدید قرار گرفته باشه ولی در هر این سوال به خاطر این بود Elmondtam nekem, hogy igen, oké, <laughs> okay, rendben. A következő dolog, ezt lehet, hogy egy, egy, egy kis pihenő után majd folytatjuk, de ezt az egy gondolatot még talán jó volna eljönni, hogy tulajdonképpen amikor megérkezett Magyarországra, akkor onnantól közül nem volt bíró, nem volt ügyvéd, nem volt egyetem. Az milyen érzés volt? میگه که بالاخره رسیدی مجارستان و دیگه توی مجارستان تو دیگه قاضی نبودی تو وکیل نبودی تو دانشجو نبودی این چه احساسی بود برای تو اصلا قابل تعریف نیست <laughs> نمله درماندنی از از شمد خیلی برم دشوار بود واقعا فکر کردم دیگه من زنده نیستم مردیم آسید تمول منم واجو که اینم یه لکانم خانوت واجو time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. nervous scrounging know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery trend. the vacuum of his eyes and say, Do you want to make a deal? Önök a Demokrácia Most című műsorot a civil rádióban, Bányai Géza vagyok, Színai Samira és Mérja két vendégem. Ő, ő Afganisztánból jött, és tulajdonképpen őt kérdezgetjük most Perzsából fordít Samira, hogy te is perzsa vagy tulajdonképpen, <laughs> és, és a édesanyád révén, vagy... Hát apak, apukám. Apukád Igen, apukám, magyar. Nem, nem, apukám iráni, és anyukám okay, magyar. így, így, akkor jól emlékeztem, igen. igen. Tehát van egy anyanyelved, ami a magyar, de, de, de az azt életed látni, nagy részét nem... azt nem Magyarországon töltötted. Hát igen, de hmm. úgyhogy szerettem volna Méri mondatait szebben fordítani, úgyhogy sajnálom, hogy az nem megy, remélem, hogy valahogy át, átjön, amit mond, mert hmm. hogy nagyon um, tényleg hát szépen is beszél, meg ütősen is. Hát ö, ö, én kérdeztem egy-két dolgot még, miközben szólt a zene, ö, hogy ö, például készítettek-e fényképet, hogy uh mhm. -huh. felrakjam a Facebookra, és, uh mhm. -huh. ö, és akkor mire azt mondta, hogy ez, ez a dolog, ez a félelem, és ez az aggodalom, ez nem szűnt meg, tehát ő neki úgy gondolja, hogy most is van tartani valója uh mhm. -huh. a, a valamilyen megtorlástól, úgyhogy ettől eltekintünk, és nem Mm, az is volt, És hogy... hogyha nem mond túl sok olyan jellemző részletet, hogy ráismernek, akkor meg fogjuk érteni, tehát nem is ez a lényeg. Volt, Tehát nem... amikor a beszédben mondta is, hogy amikor megverték, hogy azt úgy hogy úgy vettek, hogy mintha már nem is élne, úgyhogy mm. -hmm. lehet, hogy őt halottnak is mm -hmm. veszik, úgyhogy inkább Jó, nem szeretne. Akkor nem is vele beszélgetni. <laughs> Igen. <laughs> Tehát ezért tulajdonképpen, amikor, amikor megérkeztél Magyarországra, akkor az egy, akkor, akkor, akkor tulajdonképpen olyan voltál, mint egy abszolút kezdő. Tehát nem, ha jól képzelem, akkor nem sokban különbözött attól, mint, hogy, mint, egy, mint mondjuk egy, egy fiatal fiú, aki eljött Afganisztánból, aki még nem járt különösebb iskolákat. در واقع میتونم فکر کنم که تو وقتی که رسیدی اومدی مجارستان تقریبا مثل یه پسر جوانی بودی که از مدرسه هم نرفته در واقع از صفر شروع کرد یعنی دوباره از بله، اول اول بله. Igen, pontosan. Nem szerint, hogy a jogásság az ebben az esetben nem előny, mert az annyira országfüggő, mhm. که در واقع اینی که آدم قاضی باشه یا وکیل باشه در واقع توی یک کشور دیگه وقتی مال کشور خودش نیست در واقع میتونه جزو چیزای مثبت محاسن محسوب نشه آره منم وقتی داخل مجار شدم اصلا داخل اروپا شدم و بالاخره شروع کردم که باید به مجارستان زندگی کنم بعضی وقت خود من نمیشناسم یعنی اون موری که مثلا تو خاک خودم بودم تو خانه و وظیفه و یا مسلکی که داشتم اصلا اون نیستم خودم ما یک چیز دیگه یافتم یعنی نه مثبت خیلی نقاط منفی در وجودم پیدا شده مثلا از لحاظ استرس از لحاظ فیزیکی اجتماعی همه یعنی احساس خوبه نداشتم دارم کوشش میکنم که احساس ما عوض کنم میگم Úgyhogy amikor eljött Európában, és akkor aztán a végén úgy lett, hogy akkor Magyarországon maradt, azóta nem ismer magára, és azt mondja, hogy az a Mari, vagy aki ott volt Afganisztánban, az már nem az az ember, aki ott volt, és igazából nem pozitív, hanem negatív dolgokat, vagy talál magában, vagy érzéseket tehát magában, amiket nagyon próbál ezekkel küzdeni, meg megváltoztatni, de hát most ez így van. És nem gondolt mondjuk arra, most elnézést, hogy <laughs> én ötletekkel jövök, de hogy mondjuk, mit tudom én, mondjuk megpróbálja a Magyar Jogi Egyetemet elvégezni, és akkor mégis tulajdonképpen azért valószínűleg a 50 سازلیک با azonos a kettő. Tehát azért از alapokat, a rendszeré a از az, az nyilvánvaló abszolút a kezében van. ببخشید که در واقع سوال میکنم ولی مثلا فکر نکردی که مثلا بیا اینجا برید دانشکده چیز رو بخونی همین رشته که خودت خوندی رو چون شاید در واقع 50 درصدش رو در واقع بلد باشی دیگه آره چون در افغانستانم 50 درصد مثلا قوانین داخلی رو تدریس میکنن 50 درصد قوانین بین المللی حقوق بشر و همه قوانین بین المللی ولی اینجا واقعا وقت خواستم دوباره پای خودم استاد شوم و تحصیلات می ادامه بدم و تو رشته خودم باید رشته می ادامه بدم و کار کنم این موقع متوجه شدم که اصلا دروازه ها برون بسته است Igazából igen, így van, hogy Afganisztánban is 50 százalék a ottani eh, em, igazából em, hogy is mondják? eh, Hasonlít. Igen, hasonlít, ugyanaz, úgyhogy és van 50 százalék, ami nemzetközi eh, jogot tanulnak, csak amikor ide eljött és elkezdett itt élni, em, látta, hogy igazából az ajtók neki csukva vannak. Miért? Csere? به خاطر که من سال قبل به سی او e یک بار اونا چانس دادن که برای ماجرین ما مثلا یک موقع میتیم که بیان تحصیلاتشون ادامه بتن به هر رشته یک مثلا دیپلم دارن یا اسناد دارن سی e e او سی او سنترال یورپ سنتر او چیج بولتا نکی کاس منتک های ایتا سی یو با سنترال یورپ اگن کس تونی ده یعنیش تانوانی وقتی ما اسناد همه اسنادم واقعی اسناد تحصیلیم با من هست با اسنادم مراجعه کردم و گفتم که من مثلا میخوایم رشته ادامه بتم شاید با زبان انگلیسی چون من زبان مجاری نمیفهم اما اونو نپذیرفتن گفتن نه مثلا اسناد تحصیلی که از افغانستان آوردی زیاد مدار اعتبار نیست Ő, ő az összes dokumentájait elvitt és megmutatta, amiket tanult, és ö, azt hitte, hogy ezt angol nyelven fog tudni tovább tanulni, de ö, azt mondták neki, hogy nem, mert afganisztáni, ö, hogy is mondják, papírok meg diplomák itt nem érvényesek. باید دوباره مثلا امتحان بدی باید دوباره مثلا از صفر نه که مکتبه باید بخوانی باید فاکولتره امی رشته حقوق اگه میخوایی باید از صفر شروع کنی بخوانی Uh-huh. Hogyha ezt a ö, szakmát akar újra itt tanulni, akkor nulláról kell kezdenie. De akkor ezt tulajdonképpen elmondhatjuk arra a sok tízezer másik emberre is, vagy százezerre, aki egy teljes egzisztenciát hagy maga mögött különböző országokba, és menekülté válik, és ott lehet, hogy mérnök volt, vagy orvos mm. volt, vagy ez volt, az volt, és mondjuk a diplomája nem ér semmit. یا آیا اینو ما در واقع ما میتونیم به این بگیم که اون به ده هزار یا صد هزار آدم دیگه هم که اومدن آیا برای اونها هم صدق میکنه که یعنی دیپلمی که گرفتن اگر دیپلمی گرفته باشن دیپلم اینجا دیپلمشون صدق نمیکنه نه خیر از افغانستان که خودم مثالش هستم از یک کشور رو نمیفهم فقط اولایف که فعلا بر ریفوجی فقط خاص به خاطر ریفوجی کورس هایش فعال است اونا خدمت میکنن تدریس میکنن مثلا من دو سمستر از اولایف تعقیب کردم به حساب ماستر دیگری حقوق بشر ولی او نن مثلا سرتیفیکیت میته ولی سرتیفیکیتش مثلا به درجه نیست که بتونیم مثلا رسمی رسمی نیست اولایف اولایف اولایف úgyhogy tanult, اینجا خوندی در CEU félen, CEU-ban, kurzus úgyhogy, is. eh, úgyhogy vannak ilyen kurzusok Olife, eh, amit mondja, és eh, azt mondja, hogy ő eh, igazából azt a eh, igazolványt vagy papírt, amit kapnak erre, hogy ők ezt megtanultak, ez nem, nem fognak tudni ezzel a szakmát. úgy به خاطر vállalni, مهاجرین vagy- از همین کورس های اولیف Mhm. فقط به خاطر مهاجرین از چکا منکیل csak a از való ezek a kurzusok, amiket, amik, هدفشون چیه واسه فقط هدفشون نیست که یعنی کسای مهاجرینی که میاین یعنی افسرده هستن ناامید هستن که یعنی اینجا هیچ اسناد ما مثلا به درد نمیخوره تحصیل کرده نمیتون مثل که خودم بودم میخوای اینه یک راه را برشون باز کنه که شروع کنین مثلا این استیپ با استیپ که علاقه بگیرن یعنی شخصا خودم هم در کورس حقوق بشر اپلای کرده بودم هم انگلیسی و هم دوتور این کلاس ماستر دیگری یعنی ما خودم دریافتم که اگر در آینده ها امید, دارم که برم امتحان بودم و تحصیل از این صفر پس شروع کنم یعنی یک راه را برش باز میکنم Igazából kinyitnak előttük egy اوتات meg igazából adnak nekik motivációt azoknak a menekülteknek, akik most eh, depressziósan, szomorúan, vagy ilyen valahogy úgy látnak, hogy nincsenek, nincsen jövőjük, valahogy nekik egy kicsit eh, t- reményt adni abba, meg motivációt abba, hogy akkor van, vannak ilyen utak, és ha akartok, akkor mehettek, és kezdhetitek mondjuk De ez nulláról egy ilyen újra. személyi motivációs kurzus, vagy mi ez? این در واقع در واقع کلاسی که در واقع شما رو موتیویت میکنه در واقع بهتون انگیزه آموزش می آمو- آموختن میده هم انگیزه میده و هم معلوماتی است یعنی مکمل مثل واقعیت کورس فعال است یعنی میتونی که کورس های انگلیسی رو مثلا نرمال ادامه بدی کورس هایی که مثلا حقوق بشر از شخص خودم او رو ادامه دادم مثل نرمال که تحصیل کنی خب، ولی فقط مدرکش نیست. مدرکش نیست Igazából olyan, mint, mint hogyha tényleg tanulnának bármit, úgyhogy, eh, és ő az emberi, emberi jogokat is tanult ebbe, meg angolt is, csak azt a igaz, eh, igazából, a, amit kapnak, hogy ők ezt végeztek, ez nem, ezzel nem fognak tudni dolgozni, hanem ezt igazából ezt egy igazi iskolát kell, hogy végezzen. Uh mhm. -huh. hogy Magyarul újra kéne kezdeni. Igen, igen. Uh mhm. -huh. De tanulnak, csak mhm. hogy uh eh, -huh, uh -huh. nem érvényes ez, Ez mennyire általános? Tehát, hogy hogy mondjam, tehát ez tipikus, hogy ebbe a cipőbe járnak menekültek? hogy ezt eh, Tehát, végeznek hogy, ezt a... Igen, hogy این در واقع در واقع برای همه مهاجران اینطوریه که در واقع این درسی که خوندن واقعیت به درد نمیخوره برای کار کردن اینجا یعنی شاید از لحاظ تجربه تحصیلاتم فعلا که ما وظیفه گرفتیم فعلا که کار میکنم و راضی هم هستم از کارم امی دیپلم درجه تحصیلیم یعنی کمکم کرد یعنی اگر این درجه و دیپلم نمی داشتم شاید این وظیفه رو پیدا نمی کردم ولی رسمیت از لحاظ رسمی در دولت مجار اعتبار نمی Igazából az, hogy ő neki van egy ilyen végzettsége Afganisztánban, biztos, hogy számít a munkában, amit vállalt, meg vállal, mert hogy tudják, hogy ő neki megvan ez a papír. E, De e, E, így hivatalosan Magyarországon ezzel egy hivatalos munkát, uh -huh. egy mhm. állami munkát úgy nem lehet vállalni. Uh mhm. -huh. Azt hiszem máshogy sem egyébként. Ugye féknem kell csúrít igen betűnni, azt egy karra rászmi egy dolláci bomség pédakolni. Kúsis mikor? Ez, hogy... Más hár forszátok برش مقابل میشم که بتانم از او فرصت استفاده کنم چی آموزشی باشه چی کار خدمتی باشه من او دریغ نمیکنم من شخصا خودم میخوایم همیشه فعال باشم از هر موقع و فرصت استفاده میکنم اگر دولت مجار برم فرصت بده اونچه ő mindent امی آمی és ami lehetőség adódik, mert ő egyáltalán egy aktív ember, és szeretne dolgozni, megcsinálni, uh-huh. Mhm. ha a magyar állam is hozzásegít mhm. és uh-huh. tud. Mi és az ok, hogy itt maradt Magyarországon, és mondjuk miért nem ment tovább ő is, nem tudom én, Németországba, vagy valami máshova? Aztán hát ez az kisvárosárakat, mikor در واقع یک پرابلم دارن که حرکت میکنن ولی من وقت حرکت کردم اصلا به این فکر نکردم من باید کجا برم کجا باید باقی برم اون موقعی بود که اصلا نمیتونستم تصمیم بگیرم کجا میرم با کی میرم چطور میرم ولی De arra beszéltem. Az, hogy ö, ő azt mondja, hogy mindenki, aki elindul az országából, biztos valami oka van, és lehet, hogy valami célja, de igazából amikor én elindultam, nem volt célom, csak azt tudtam, hogy el kell mennem. Mhm. ولی در نهایت خب هم میگه که میایه با قاچاق بر میایه که خودش امکانات نداره ویزی رسمی بگیره قاچاق بر قرار بود که مثلا تو اروپا گفت هر کشور که دوست داری اونجا تو مثلا پیاده میکنم ولی قرار بود که نروژ و سویدن ببره اما اتفاقا در مثلا تو سرحد ma. Úgyhogy eh, hát legtöbben eh, embercsempésszel jönnek, eh, és én is, csak ők azt mondták, hogy majd elvisznek Svédországban, vagy Nor Norvégiában, de hogy itt akadtam, itt Magyarországon. Mhm. Tehát magyarul nem vitték el. <laughs> یعنی یعنی در واقع نبردنت اونجا اصلا در واقع در ابتدا گفتم من نمیفهمیدم که مثلا مجارستان چی قوانین است و یا جرمنی یا نروژ یا سویدن در نروژ بعض دوستای ما بود میخواستم با او دوستا یک جا باشم بر من فرق نمیکرد ولی فعلا الان میفهمم که یعنی شرایط زندگی مهاجرین چقدر نظر به کشور فرق میکنه در اون موقع فقط من فکر میکردم که ما با دوستایم باید یک جای باشم در نروژ ولی الان که مردم میخواین دارن مبراین از مجار حالا شرایط فرق میکنه یعنی نظر به شرایط که چقدر از مهاجرین ها حمایت میکنن به این مربوط میشه اونجا یا که اینجا الان یعنی منظورم زمان است اون موقعی که من آمدن یعنی به این فکر نبودم که مجارستان از مهاجرین حمایت نمیکنه من باید پیش برم من به او فکر بودم که با دوستایم باید باشم در نروژ ولی فعلا مهاجرین به خاطر میرن در دیگه کشورها که حمایت نمیشه Oké. Okay. E, igazából e, azt mondja, hogy ő akkor, amikor azt mondták neki, hogy akkor visznek más országokban, ő tudta, hogy Norvégiában vannak barátai, és akkor hozzájuk szeretne menni. Igazából ez volt a gondolat, hogy akkor oda szeretne jutni, és azért is szeretett volna innen, innen még tovább menni, mert hogy a barátaihoz menjen, de e, akkor nem volt neki bármilyen fajta e, gondolata arról, hogy a magyarok ma, most itt Magyarország támogatni fog őt vagy nem, hanem az, hogy neki tovább kell mennie, de hogy most vannak e, sokan, akik azért mennek el, mert hogy nem kapnak a megfelelő, vagy ő nekik megfelelő támogatásokat, és ezért mennek tovább, ugye nem maradnak itt. Uh-huh. Ami a csempészeket illeti, miért vesznek igénybe embercsempészt? میگه چرا از چیز استفاده میکنین از در واقع قاچاق بر خب دیگه راهی نداره مهاجرین به خاطر که سفارت ها که نمیتن ویزه که مثلا ویزه شنگن بتن بیاین اروپا و یا ویزه امریکا را بتن به سهولت یا استرالیا را یا آفریقا اصلا ویزه نمیتن az, hogy hát a követséget nem adnak vízumot, mm. úgyhogy az európai, amerikai vagy afrikai mm. követségek azok nem adnak mm -hmm. vízumot az embereknek. Mm. Tehát ez tulajdonképpen egy, egy, egy, egy kényszerlépés, de tulajdonképpen hát mondhatni haramiáknak a kezékbe adják magukat az emberek. در واقع میگه که این یه قدم اجباریه که شما برمیدارین ولی خب در واقع خودتون رو میدین دست آدم های وحشتناک و آدم دقیقا وقتی که شما میفهمین که این بر خیلی خطرناک است پس حال فکر کنین که شرایط زندگی مهاجر که در افغانستان است خطرناکتر از بر است که خودش دست قاچاقبر میته ولی در افغانستان نمیده Azt kell elképzelni, hogy igen, haramiákról van szó, de azt kell elképzelni, hogy ha már képes vagy haramiák kezébe adni magadat, meg az életedet, biztos valami nagyobb félelem, nagy félelemtől el akartál szökni, vagy el, el akartál menekülni, ezért csinálod ezt a saját mhm. életeddel. thank you looking at a fast wheel. A Demokrácia Most című sor Tajákbányai Géza vagyok, Színai Szamira és Méria beszélgető társam menekültekkel foglalkoznak, és Mérnek a történetét beszélünk, illetve hát őt kérdezgetjük Afganisztánból, hogyan menekült el és jutott el Magyarországra, és hát vala az embercsempészeknél hagytuk abba, és hát persze mi folytattuk egy kicsit a beszélgetést, amíg ez a zene szólt, és hát körülbelül az, az látszik belőle, hogy ha valaki, még ha elég pénzzel indul neki, és valamit át tudna menekíteni, akkor is a végén kifosztva fog megérkezni Európába. واقع آدم اگر با پول هم را بیفته در واقع فقیر میرسه به اروپا حتی اگر با پول زیاد را افتاده باشه دقیقا دقیقا من شخصا بیشتر از 20 هزار دلار مصرف کردم که اصلا قرار بود که قاچاقبر برام ویزا بگیره یعنی از اسلام آباد تو ترکی از ترکیه تو ویزه شنگن به هر کشور که باید بخوایم پیاده شم ولی نتونست. یعنی و قولش نتونست وفا کرده است. با این یعنی بیشتر از 20 هزار دلار هم مصرف کردم ولی پای پیاده با هزار خطر تا این آمد دوباره سوال میکنم از hogy azt mondja, hogy több mint 20 ezer dollárt bankerőlt az az út, amit az csempész neki úgy ígérte meg, hogy két ország között, vagy három ország között neki fog ö, ö, vízumot szerezni, Schengen vízumot, amit még egyszer megkérdezem, hogy kodum, kisvárral vállal betogov teske víza és Schengen migiré. Törökországból befásztorkevízésen germégrim hár Aha, úgyhogy azt mondta neki, hogy Törökországban majd fog nekem, neki igazából Schengen vizumot szerezni, és akkor onnantól már Európában fog tudni utazni, de ezt nem tette meg, úgyhogy ő ugyanúgy kocsival, meg gyalog, meg így, meg úgy jött, érkezett meg. Ez a 20 ezer dollár, ez az ő nem tudom én, fizetéséhöz, vagy mihez képest mérve, vagy az ottani fizetések közképest mekkora pénz? این در واقع 20 هزار دلار در در, در مقایسه با درآمدی که اونجا داشتی چقدر چون برای ما این مبلغ خیلی زیاده اصلا در افغانستان این مبلغ بر من زیاد نیست من در هر ماه حداقل 15 هزار دلار آید داشتم Úgyhogy Afganisztánban neki ez nem volt olyan uh, sok, mert hogy ő neki uh, ott 15 ezer uh, dollár volt havonta. 15 ezer dollár, 15 ezer dollár volt Oké. neki. De, de sok embernek, de ez, ez akkor nagyon sokat keresett. Ez پس یعنی تو درآمد خیلی خوبی داشتی. آفیس شخصی داشتم از هر کسم neki voltak a személy, eh, hogy is mondják, őre, őrei. Uh-huh. Igen, neki jó volt a fizetése. Uh-huh. De hogy mit is mondtál, bocsánat, hogy azt mondta, hogy nem minden embernek. Hát Aha. nem, mert mondjuk, ha én gondolom, hogy én 20 ezer dollárt ki kéne fizessem, akkor nem volna ebből kifizetnem az összes tartalékomat. Sem volna elég rá. Tehát... ha من اگر که میخواستم 20 هزار دلار اصلا هر چقدرم جمع میکردم و پولامو میذاشتم انقدر پول نمیداشتم ولی خب قطعا همه مثل تو نیستن توی این سفری که میکنن خب نه بسیاری ها مثلا خانه هایشون رو مفروشن قرض میکنن Hát nagyon Igen. sokan vannak, akik eladják a házukat, akiknek nem ez a fizetésük, uh-huh. kölcsönkérik. Uh-huh. Szóval akkor megérkezett Magyarországra, és uh, itt most mi, a, mi, mi az érzése tulajdonképpen? Nagyon részidi mágyoroztan, ha Nem akarom azt mondani, hogy a magyarokkal mi az érzése, mert nem is ez a lényeg talán, de természetesen mhm. ez is benne van. که در واقع رسیدی مجارستان حالا احساس چیه در واقع طبیعتا نمیخوام دقیقا بگم که با مجاری ها احساس چیه ارتباطت با مجاری ها حست به مجاری ولی خب این هم توش هست برای من فرق نمیکنه که مثلا من تو مجار باشم افغانستان باشم یا کشور دیگه همه ما بشریم با انسان ها هم فقط از خانوادم دورم که این زجر میکشم از دوری خانوادم ولی در واقع دو چیز برایم اذیت کننده است یکی دوری از خانوادم و یکی عدم ادامه دادن مسلکم که بتونم ترجمه کنم az, hogy igazából ahol van, úgyhogy ha همین van, Magyarországon, vagy bárhol, mindannyian emberek vagyunk, és emberek között élek. De hogy a családja neki nagyon hiányzik, hát ettől szomorú, és az is, hogy a saját munkájától messze van, az is neki igazából fájdalmas valahogy. Uh-huh. از مسلک منظورت کارته درسته؟ آره. یا- مهم. و ام، توقع خب این اه، دو مسئله واقعا اذیت کننده است برام که یکی مسئله و یکی خانوادم ولی کوشش میکنم باید خودم ایار بسازم به محیط مجار چجوری باید مثلا تحصیل کنم و یا کار پیدا کنم و یا زندگی من از نو شروع کنم باید زندگی بسازم Igazából kell, hogy tudjon ö, beilleszkedni Magyarországon, és ezt igy- igyekszik, hogy újra beilleszkedjen, vagy és tanuljon újra új életet kezdeni. mi, mi az elképzelés, hogy mi lesz mondjuk öt év تصورت چیه مثلا فکر میکنی که پنج سال دیگه چه اتفاقی میفته با به رقم سیاست که فعلا در مجور جریان دارد یعنی در رابطه به مهاجرین احساس خوب ندارم در قسمت که یعنی مهاجرین حمایت نمیشه اگر ما واقعا قبولی مثلا اقامت دارم در دا اقامت دائمی ولی به هر حال عدم اعتماد دم بیشتر میشه وقتی میبینم که مهاجرین حمایت نمیشه ولی امید دارم که یعنی وضعیت روز به روز بهتر شود برای مهاجرین هرکس Igazából a, از nézi a حیزتت helyzetet és a hozzáállást a نمیرزی اول akkor mert hogy azt mondja, hogy akkor is, ha megvan már neked a tartózkodási engedélyed, meg minden, de az, hogy eh, nincsen feléjük az a bizalom, akkor ez nem, nem egy jó érzés, de hogy mm, azt reméli, hogy ez valahogy meg fog pozitív irányban változni. Mitől? فکر میکنی که مثلا چه چوری میتونه این تغییر بکنه چون اینو گفتم که احتمال در جهت مثبت تغییر کنه فقط چطور؟ امیدوار هستیم که اگر یعنی اه، سیاست مهاجر دوستی یعنی مهاجر پذیری امیدوار هستیم که سیاست مهاجر پذیری در مجارستان مثلا رشد بکنه فعال بشه Igazából abba reménykedik, vagy reménykednek, hogy a politika a, azzal, azzal kapcsolatban, hogy ahogy hozzááll a menekültekkel, az megváltozzon pozitív irányban, és barátságosabb irányt vegyen. <laughs> Vagy a hit. <laughs> ez, ez, ez a remény. Ez a remény, és a hit, igen. Mm, nem merek most több kérdést föltenni, mert véget ér az időnk tulajdonképpen. Um, hát már nem tudom, jó volna egy-két év múlva beszélni. Gondolja, hogy visszamehet با. فکر میکنی میتونی برگردی بری افغانستان؟ اگر امین لحظه فکر کنم که وقتی برم افغانستان امن هستم ما و خانوادیم شاید اما که پای پیاده آمدیم پای پیاده پس برگردم خیلی وطنم مام دوست دارم مردمه هم همه مردمه وظیفه خانوادیم وطن az, hogy ha most elképzeli, hogy Afganisztánban minden rendben van politikailag, akkor úgy, ahogy gyalog eljött ideig, gyalog fog visszamenni, mert hogy hiányzik neki, úgyhogy szereti a családját, szereti az embere, a honfitársait és az országát.